Book 2 66 66 კუთვნილებითი ნაცვალსახელები პირველი კუთვნილებითი ნაცვალსახელები 1 მე ჩემი მე ჩემი ჩემს გასაღებს ვერ ვპოულობ ჩემს გასაღებს ვერ ვპოულობ ჩემს ბილეთს ვერ ვპოულობ ჩემს ბილეთს ვერ ვპოულობ შენ შენი შენ შენი იპოვე შენი გასაღები იპოვე შენი გასაღები იპოვე შენი ბილეთი იპოვე შენი ბილეთი? ის მისი. ის მისი. იცი სად არის მისი გასაღები? იცი სად არის მისი გასაღები? იცი სად არის მისი ბილეთი? იცი სად არის მისი ბილეთი? ის მისი. ის ქალი მისი ქალის მისი ფული დაიკარგა. მისი ფული დაიკარგა. და მისი საკრედიტო ბარათიც დაიკარგა. და მისი საკრედიტო ბარათიც დაიკარგა. ჩვენ ჩვენი ჩვენ ჩვენი ჩვენი ბაბუა ავად არის. ჩვენი ბაბუა ავად არის. ჩვენი ბებია ჯანმრთელად არის. ჩვენი ბებია ჯანმრთელად არის. თქვენ თქვენი თქვენ თქვენი ბავშვებო, სად არის თქვენი მამიკო? ბავშვებო, სად არის თქვენი მამიკო? ბავშვებო, სად არის თქვენი დედიკო? ბავშვებო, სად არის თქვენი დედიკო